السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمهاتي الكرام لو كتيك درسيته yetu hii تشكو حديثي أن إن شاء الله تعالى حديثي أن كوين كتاب شيتو أسامة الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه البخاري ومسلم المؤلف رحمه الله هو ملانغو أو هي حديثي أنا إلزيا صفة الوضوء حديثي إلزيا صفة الوضوء نا سباب هي حديثي نسؤال aliyoulizwa huyu sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu aliulizwa suala na wenzake kwamba wamuoneshe wamuoneshe wudhu wa mtume alayhi salatu wassalam akaambiwa qila lahu tawadda lana wudhu rasulillah hebu tutawadhie kama mtume alayhi salatu wassalam alivyokuwa kitawadha na <clears throat> عبد الله بن زيد رضي الله عنه البوم بيذيله أكتواضى أكتواضى نمشى وكامبيا هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يوضى لتواضى تومي صلى الله عليه وسلم قبل أكو يليز حديثي كما البوم بيا من كتابه رحمه الله katika kuandika hizi hadithi aliandika akitegemea hifdhi yake sasa kuna matamshi mengine yamebahatika kwamba hayako kwenye muslim na yeye amea ameandika hayako kwenye hadithi ukirudi kwenye asli kwa mfano hadithi ya leo tawasomea mtaweka alama ukihifadhi hadithi hayo matamko yaliyozidi hutoyahifadhi kwa sababu ameongeza kwa, kwa kukosea si kwa kukusudia rahimahullah kama aliposema mstari wa 4 amesema thumma adkhala yadahu fil ina hilo tamko fil ina fil ina fil ina imekaririka mara tatu tamko hilo mstari wa tano limetajwa mstari wa sita limetajwa fil ina fil ina zote hakuna kwenye hadithi kwa hivyo hizo utaziweka mstari ukihifadhi hadithi hutohifadhi hiyo fil ina alikuwa hakuna sasa itakuwa kusoma sahihi ni hivi thumma adkhala yadahu fastakhrajaha na hii ya pili thumma adkhala yadahu fastakhrajaha na hiyo ya tatu thumma adkhala yadahu fastakhrajaha hiyo fil ina zote hakuna alafu mstari karibu na mwisho mstari ambao kwamba karibu na mwisho akasema hii jumla yote haiko utaiweka alama ambao kwamba nitawasomea sasa hivi yasema ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما paka hapo hiyo yote hakuna kwa hiyo hiyo utaitoa utaiweka alama haimo kwenye hadithi thumma ghamasa bisababatayhi wa ibhamaihi fil ina'i famasaha udhunayhi dhahirahuma wa batinahuma yote hiyo hakuna kwenye hadithi kwa hivyo utaikata kwa hiyo ukitoka huko juu famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara mubashara utasoma thumma ghasala rijlayhi ila al-ka'bayn thumma qala hakadha wudhu rasulillah ila akhir hiyo kwanza ni kurekebisha matamshi ya hadithi na nataraji mumenifahamu insha Allah taala ثانيا kuhusu maana ya hadith Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ni sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wenzake walipomuomba atawave wamuone udhu wa mtume sallam wataka kuujua ni upi na huyu ni sahaba na yeye hakukataa sema fadaa biinain akaitisha chombo cha kutawadhia yani zamani watu wakitukua udhuu kwenye vyombo mahakwalina mifereji kwa hivyo ni maji ya tahara yakihifadhiwa kwenye chombo akaitisha chombo fa akfa minhu ala yadayhi fa akfa yani fa amala akfa amala akaninginisha chombo ili maji mwagiki, ndo ayatumie alipoletewa kile chombo akaninginisha eh kile chombo ile maji ile anguke atawadhi ala yadaihi baada ya hapo faghasalahuma thalatha alafu akaosha kwanza aliosha mikono yake mara tatu aliosha mikono yake mara tatu kwa hivyo alichukua chombo <clears throat> akamimina akainamisha chombo akatumia yale maji akaanza kuosha mikono mara tatu kabla ya kutawadha thumma adkhala yadahu kisha akaingiza tena mkono kwenye chombo kwa hivyo ina maana kabla ya kuingiza mkono ndani ya maji ni sunna uyaoshe nje mara tatu yani mathalan kama njagi la maji akachukua ile jagi akaninginiza kwanza akaosha mkono mara tatu kisha ndo akavika mikono ndani ya kile chombo kuchota maji kwa hivyo ni sunna kabla ya kuingiza mikono ndani ya maji kutota kuchota kwanza yaoshe pengine huenda ile mkono mbeba uchafu au kadha ndo hikma ya kuosha kabla ya kutawadha wazi hiyo ndo ilivyo ثم أدخل يده كيشا كينجيزا مكونا واكي فاستخرجها أكا چوتا ماجي استخرجها يعني استخرج الماء الينجيزا مكونا وداني كلي چومبو ألفو أكا چوتا ماجي بعد أكو چوتا فتمضمض واستنشق من كف واحد أكا المضمضة هي إدارة الماء في الفم almadmadha madmadha ni kuzungusha maji kwenye mdomo ukatia uka maji mdomoni alafu ukayazungusha upande huu na upande huu kusukutua yani hiyo huitwa madmadha ni idara ma fil fam na ulama wamekhtalifiana kuhusu hayo maji yanayozungushwa mdomoni yani yale maji unayoingiza kusukutua je ni lazima uyateme baada ya kusukutua au ukiyameza pia haina shida khilaf baina ulama wengine wanaona baada ya kusukutua ile maji ni lazima uyateme wakasema almaju almajju min musamma almadhmadha yani kutema maji ni katika kusukutua kwa hivyo huwezi kuitwa umesukutua lazima uyateme ile maji na baadhi ya ulama wanasema la almaju si lazima kuyatema yale maji si lazima madamu ushayazungusha mdomoni hata ukiyameza haina shida wahadha aqrab na hii kauli ya pili ina nguvu zaidi si lazima kuyatema maji baada ya kutoa kabisa lidhalika anayetawadha mathalan akatia maji mdomoni akasukutoa kisha akayameza kusukutoa kwake ni sahihi wala hakuna shida yote insha Allah taala wastanshaqa واستنشق من كف واحد واستنشق الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الفم إدخال الماء إلى الفم نكوينجيزا maji ndani ya pua kuingiza maji ndani ya pua kisha ukayavuta yani juu hadha huu hiyo ndio huitwa istinshaq ni lazima sahbul ma fil fam la budda min sahb lazima uyavute maana wengine uweka maji tu kwenye pua wakatoa hata hayafiki ndani hadha khata si sawa inavyotakikana ni yale maji yaingize yavute vuta pumzi yaingie ndani kisha baadaye ndo utatoa pumzi kwa nguvu kwenye pua ili yatoke ile kuyatoa inaitwa istinthar istinthar ni kutoa maji baada stinshaq umeyavuta kwenye pua kule kuyavuta ndani ya pua inaitwa istinsha alafu istinthar ni kutoa pumzi kwenye pua kwa nguvu kayatoa yale maji uliyovuta hiyo ndio inatakana kisheria utakuja kwa hadithi zingine sema thumma tamadmadha wastanshaqa wastanthara imetaja hivyo lakini kwenye hadithi hii haikutaja kuyatoa maji puani ametaja kuyavuta tu kwa nini kwa sababu inajulikana anayevuta maji puani huyatoa hayabakishi ndani ndio maana haikutaja kwa sababu mubashara ukiingiza maji kwenye pua huwezi kubakisha huko ndani mpaka uyatoe wazi ndio maana hakutaja istinthar hapa kwa hiyo ni istinshaq istinshaq ni kuingiza maji kwenye pua kavuta lazima uvute kidogo ukiweka tu maji puani wengine hupiga tu rusha kwenye pua alafu akaacha hadha khata si sawa الصحيح lazima uvute pumzi ndani yaingie kidogo hiyo ndio istinshaq inayokusudiwa na nini hukumu yake nini hukumu ya kusukutua kwenye udhu na ni nini hukumu ya kuweka maji ndani ya pua kwenye udhu المسألة فيه أقوال والصحيح قول yenye nguvu zaidi wallahu a'lam ni kwamba kuskutua yustahab istihbaban shadidan kuskutua yustahab istihbaban shadidan inapendekezwa sana inapendekeza sana kwenye udhu kuskutua inapendekezwa sana kwenye udhu kuskutua kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam alidumu nayo amma istinshaq ama kuweka maji puani الصحيح أنه واجب ما هو مستحب الصحيح ni واجب لذلك kuskutua si wajib kwenye udhu lakini kutia maji ndani ya pua alafu kutoa hii ni lazima ni wajib na mtu kama hakufanya hivi basi amekhalifu hadithi ya mtume alayhi salatu والسلام inayosema idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir kwa hivyo hii ni amr falyaj'al mtume ameamrisha uingize maji kwenye pua idha ndo ulama wakasema kuingiza maji puani ni wajibu hakuna khiari ama udhu kusukutua haikuja amri kama hiyo kusukutua imekuja mujarrad fi'lu nabi kufanya tu na kufanya tu haina lazima ulama wasema haina lazima mujarradul fi'l kwamba inaonyesha wujub lakini bila shaka kusukutua na kuweka maji pwani yote mawili yanatakikana kwenye udhu ama min haythu alhukm kihukmu basi mtu akikosa kusukutua udhu wake utasihi lakini mtu akikosa kuweka maji puani udhu wake haukutimia wabitali itakuwa pia sala yake haikutimia hii ndo maana yake kwa hivyo labda min alhadhar lazima tuwe na hadhari tutafautishe baina kusukutua na kuweka maji puani kwa hivyo alotawadha udhu huo ametawadha udhu mpungufu na akitawadha udhu wake upungufu idhan na sala yake ni pungufu kwa hivyo lazima kujua hayo mambo kwamba ukitawadha ni wajibu kuingiza maji kwenye pua na uvute naam isipokuwa aliyefunga huyo ameambiwa siingize akavuta sana aingize lakini avute tu kidogo kwa sababu ana saumu ili asivunje saumu yake kisha akasema min kaffin wahid alisukutua na akaeka maji eh, akaeka maji kwenye mdomo kutumia maji ya kitanga cha mkono kimoja tu fafaala dhalika thalathan akafanya mara tatu akafanya mara tatu yani min kaffin wahid moja tena akachota kidogo akafanya alafu tena na mara tatu min kaffin wahid kwenye kitanga cha mkono kimoja طيب ثم ادخل يده فاستخرجها akaingiza mkono tena mara nyingine alafu akatoa akachota yani maji faghasala wajhahu thalathan akaosha uso wake mara tatu kwa hiyo baada ya kusukutua na kuweka maji pwani akaosha uso mara tatu na alwajh alwajh kisheria alwajh huwa ma yuwajihu al-insan ni ile sehemu wewe ukitokezea na mwenzako iwaiona hadha yuqal wajh kwa hiyo mimi tukitokezea mimi naye kutazama uso nitauona uso wako wote Shimaani hadha yani mipaka ya uso nitaiona uso unaanzia kwenye muqaddam ras hapa kwenye kishungi cha nyele mpaka chini ya kidevu yote hii ni uso huu ni urefu na upana ni kutoka sikio mpaka sikio hiyo ndo mipaka ya uso kwa hivyo kama mwanamume mwenye ndevu yajib ndevu zake azioshe fi dhahir sio fi batin si lazima ongeze ndani lidhalika kuingiza vidole ndani ya ndevu ni sunna ma huwa yajib والصحيح تغسل ما يواجه الناس na zile ndevu kwa nje ndo zinazokumbana na watu hadha maana alwajh lidhalika uso utauosha wote utauosha wote na ndo maana kusukutua ikaingia ndani ya uso na kuweka maji puani inaoshwa pia pamoja na uso na ndevu kwa mwenye ndevu ataziosha kwa nje si lazima kwa ndani wala kuingiza vidole ndani ya ndevu ah, si lazima lakini ni sunna yani mtu ataka kukhallil lihya ataka kuingiza videvu ndani jayid hadha ili maji yapite mpaka ndani lakini ma yajib alwajib ghaslu dhahir ni kuosha tu nje ya uso baada kuosha uso thumma adkhala yadahu fastakhrajaha kisha akaingiza tena mkono mara tatu akacheta maji faghasala yadayhi ila almirfaqain marratayn marratayn akaingiza mikono yake akachota maji alafu akaosha mkono wake mara mbili mara mbili ila almirfaqain ila almirfaqain المرفق المرفق هو العظم الناتئ من الذراع هو العظم الناتئ من الذراع ni mfupa uliojitokeza kwenye mkono mfupa ambao kwamba umetokeza kwenye mkono huitwa kiwi kiwi hichi kiko kwenye mkono hapa hiyo huitwa merfaq hiyo huitwa almirfaq sasa utaosha mikono yako mpaka kwenye viwi vako vya mkono viwili na kauluhu ila ila hapa ina maana ya maa ina maana ya maa yani maa almerfaqain mpaka hicho kiwi ukioshe pia maji yavuke hicho kiwi usiseme uko kile kiwi ukikiwacha bila kukiosha makosa kwa hivyo utaosha mkono mpaka utakivuka kile kiwi vuke juu kidogo uanze kugusa panya wa mkono ukianza kugusa panya wa mkono hapo ndio sawa katika kuosha inamalizikia hapo bidalili hadithi ya Abi Huraira alipoelezea udhu wa mtume akasema thumma ghasala yadahu al-yumna hatta hatta sharaa fil adud mpaka akagusa panya wa mkono kwa hivyo na maana kile kiwi chaoshwa pia wakivuka kwa kukiosha na hapa utalahidha amesema marataini marrataini kote sema thalatha thalatha thalatha isipokuwa mikono aliosha mara mbili aliosha mara mbili kwa hivyo inafaa kuosha mara mbili na inafaa kuosha mara moja eh mara mara tatu na alwajib na uwajibu ni kuosha mara moja na zote zina hadithi kuosha mara moja asema Abdullah bin Abbas tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan marra hii ni hadithi ibn Abbas mtume alitawadha mara moja moja tu kwa hivyo ukitawadha tu mara kuosha kiungo mara moja tosha ushafanya wajibu lakini hadithi Abdullah bin Zaid tawadda ar-rasul asema marratayn marratayn yeye aliosha mara mbili mara mbili hadithi Abdullah bin Zaid asema aliosha mara mbili mara mbili hadithi ya kina Abu Huraira na Uthman bin Affan wamepokea kwamba mtume alayhi salatu wasallam alikiosha thalathan thalatha kwa hivyo aliyetawadha mara moja ni sawa anayetawadha mara mbili mara mbili ni sawa na anayetawadha mara tatu tatu pia ni sawa zote ziko hadithi lakini bila shaka bora zaidi ni kuosha mara tatu tatu bila shaka thumma adkhala yadahu kisha kaingiza mkono wake tena akachota maji fastakhrajaha akautoa kwenye chombo famasaha bi ra'sihi famasaha bi ra'sihi akapangusa kitwa chake chake hii ba hapa ina maana yake kilugha ba hapa yamaanisha ni kitwa kizima inaitwa ta'diya albali inaitwa litta'diya yani ni ya kusambaa kitwa chote yataadda ras kulla kwa hivyo famasaha bi rasihi ukifasiri utasema akapangusa kitwa chake chote kwa hivyo sio baadhi kama wengine wakitawadha upangusa kishogo kishungi tu hapa akaeka maji kwenye kishungi hapa mara tatu mwenyewe akaona shamsahi hadha khata na huu udhu hausio uko sawa hausihi huu udhu hausihi kwa sababu Allah asema wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn hivyo ndio ilivyo kwenye Qur'ani panguseni vichwa vyenu na kwenye hadithi mtume akabainisha akasema famasaha bi bi ra'si na hiyo ndio maana ya ba yani ina maana ukapangusa kitu kizima kama alivyofanya Ali ibn Abi Talib alipotawadha akasema ule rawi wa hadith famasaha bi ra'sihi wahida akapangusa kichwa chake chote mara moja kwa hivyo kitwa kinapanguswa mara moja sio mara tatu sio mara tatu kwa sababu riwaya ya Ali ibn Abi Talib ndio imepokea hivyo kwa hivyo utaosha viungo vote mara tatu mara tatu isipokuwa kumsahi kitwa kitwa katika udhu kinapanguswa mara moja tu alafu na, unafuatanisha na mashikio kabisa ukipangusa kitwa unyevu ule ule unapangusia na mashikio kabisa mara moja maratan wahida hii ndio as-sunnah ndo akasema hapa aelezea namna kitu kilivyopanguswa fa aqbala biyadayhi wa adbar akapeleka mikono yake nyuma akarudisha mwanzo yani unaingiza mikono kwenye maji ambayo kwamba ni maji mubtal ilelowa maji ukaweka unyevu wa maji kisha unapeleka unaanza kutoka kwenye kishogo eh, kishungi hapa mbele kwenye mwanzo wa uso utayapeleka maji mpaka kwenye alqafa mpaka kwenye kishogo kama hadithi ya Abu Hurairah ilivyokuja فبدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى القفا ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه ndio hadithi ya Buraira alivyoelezea masih utaweka mikono miwili baada ya kuyatia kwenye maji yakawa baridi unyevunyevu alafu utaweka kwenye kishungi hapa mbele utaivuta yote miwili mpaka kwenye kishogo sio shingoni huko kishogoni tu alafu utairudisha mbele ulipoanzia hiyo ndo kaifia ya masih ilivyopokewa Mtume sallam alafu unafanya hivyo mara moja tu alafu unyevu huo huo unapangusia pia na masikio yako mawili ndani na nje unaingiza kidole cha shahada kwenye ndani alafu kidole cha gumba unapangusia kwa nje hadha hii ndio ilivyokuja kwenye baadhi ya riwaya zingine ilivyokuwa aina ya masih kisha akasema mwisho wa hadithi thumma ghasala rijlaihi kisha akaosha miguu yake ila alka'bain mpaka kwenye macho ya mguu alka'bu الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ni mfupa uliojitokeza nje baina ya muundi na nyayo baina ya muundi na nyayo kwa hivyo ni ile jito la mguu hilo jito la mguu ndio inaitwa kaab wa qawluhu ila alka'bain ila hapa pia ina maana ya maa kule juu tulivyosema eh ila yani ma'al mirfaqain na hapa vile vile ni lazima maji yavuke jicho la mguu yani uoshe mpaka jicho la mguu uanze kugusa muundi uoshe uvuke ile macho ya mguu mpaka uanze kugusa muundi hapo ndipo mahali ya wudhu sahih kutawadha muislamu mwisho hadithi akasema huyu sahaba radhiallahu anhu hakadha kana wudhu rasulillahi sallallahu alaihi hivi ndivyo ilivyokuwa udhu wa mtume sallallahu alaihi yani kulingana alivyoona yeye kwa sababu masahaba wengine wamepokea vingine hii sifa aliyoelezea amaanisha alivyoona yeye na saa nyingine mtume alikifanya hivi akahudhuria sahaba na saa nyingine mtume alikifanya aina nyingine ya udhu sahaba mwingine akahudhuria akanukuu idhalika wengine amenukuu vingine mara mbili wengine akanukuu mara tatu kama hii hadithi yetu ya leo amenukuu viungo vingine aliosha mara tatu viungo vingine ameosha mara mbili kwa hivyo hii ni ule uvu aliousifu yeye Abdullah bin Zaid alivyouona yeye kwa hivyo hakanushi mwingine akiona vingine ndio maana usahaba kusema hakadha kana wudhu yani hakanushi mwingine akija kisifu vingine hakanushi yeye ameelezea vile alivyoona yeye peke yake hiyo ndio sifa ya udhu alikuwa kitawadha mtume wetu alayhi salat wassalam fi hadha alhadith fawaid hii hadithi imebeba baadhi ya fawaid na ahkam minha awalan faida ya kwanza hii hadithi ni kwamba fihi annahu yusannu ghaslu al-kaffayn qabla idkhalihima al-ina lighairi al-mustayqidh min an-nawm ni sunna kuosha viganja vya mikono viwili kabla ya kuingiza mikono kwenye chombo cha kutawadhia ni sunna kwanza uoshe mara tatu sunnatan na hii sunna ni ya ule ambaye kwamba hajaamka usingizini yani kefa kitoka usingizini mibabi au la aoshe ikiwa hali ambayo kwamba uongezee hujalala waambie ukitaka kutawadha kwanza sunna osha mikono yako mara tatu na kwa hivyo anayetoka usingizini kama hadithi ya nyuma iliyopita anayetoka usingizini huyu ni aula aula aoshe kuliko ambaye kwamba uongezee hajalala kwa hivyo hii sunna iko kwanza kabla udhu uoshe vitanga vya mkono mara tatu kabla ya kuanza kutawadha ثانيا فائده pili hadithi وفيه أن المغايرة في العدد أن المغايرة في العدد يعني عدد الوضوء لا ينافي العدل بين الأعضاء يعني ukifanya tofauti kwenye kuosha viungo ukafanya idadi tofauti tofauti haina maana hii ni ukosefu wa uadilifu wa viungo Kwa yake kuna baadhi ya ulama wamepinga wakasema hiyo si katika uadilifu itakuwaje kiungo chingine ukioshe mara tatu na kiungo chengine ukioshe mara mbili wanaona huu si uadilifu lakini as-sahih ni uadilifu kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam alifanya na yeye hafanyi ila ni uadilifu kwa hivyo yeye kuosha mikosha mikono mara mbili na akaosha uso mara tatu hii ni dalili ya kuonesha si lazima idadi hii ikusanye viungo vote ina maana viungo vya udhu vingine waweza kuosha mara mbili na viungo vya udhu vingine waweza kuosha mara tatu na kiungo cha kitu kumsahi ukaosha ukapangusa mara moja hadha na hilo linapotakana. kwa hivyo mtu kubadilisha idadi ya udhu kwenye udhu mmoja viungo vingine akaosha mara mbili mbili mara tatu tatu zingine hii haikukatazwa na yakubalika kisheria kama alivyofanya mtume hapa uso aliosha mara tatu na mikono mara tatu e, na viganja mara tatu lakini e, mikono aliosha mara mbili la haraj kwa وهو المغايرة في العدد la yunafi aladl بين الأعضاء kubadilisha idadi saa nyingine ya viungo hii ukafanya kidogo hii ukafanya nyingi hiyo sio ukosefu wa uadilifu kama anavyodai baadhi ya ulama kwa hivyo hiyo ni uadilifu kama ambavyo mtume alayhi salat wasalama amefanya kwa hivyo na wewe pia ukitawadha ya juz uso uoshe mara mbili mikono uoshe mara tatu miguu uoshe mara moja la haraja fi hadha haina neno kufanya mughayara katika idadi ya udhu haina shida almuhim uoshe nga mara moja na kuendelea hiyo ndio inayotakana ثالثا فائده tatu ya hadith وفيه وجوب استيعاب الراس بالمسح ni wajib kupangusa kichwa kizima wakati wa kumsahi kichwa ni lazima upanguse kichwa chote wa hiya maratun wahida na tena mara moja kwa hivyo wale wanasema mashu baadhi ras hadha khata na mtu akitawadha udhu huu huno udhu si sahih Allahumma illa wa ni jahil atasamehewa pengine amefundishwa hivyo madarasa maana zitabu za fikihi zidogo za kitambo zasema hivyo sasa huenda mtu akainukia na kauli hiyo basi huu ni maadhur madamu hajui lakini kuanzia na leo akijua kwamba ni wajibu kupangusa mara moja akifanya sasa hivyo anavyotaka yeye au akifanya baadhi ya kichwa hapo udhu wake utakuwa ni batil hausih na udhu wake ukiwa ni batil basi na sala yake itakuwa ni batil kwa sababu Allah kwenye Qur'ani aliamrisha akasema wamsahu bi ruusikum wa arjulakum lilka'bah kwa hivyo Qur'ani imeamrisha kichwa lazima kipanguswe na hii nasi mtume akaieleza kwenye hadithi kwamba chapanguswa mara moja na chapanguswa chote wewe uje ubanguse hapa kwenye kishungi tu maana yake huwa nini wewe umekhalifu hadithi na yeye mtume ndio aliyoifasiri hii aya anajua zaidi idhan ni wajib kitu kipanguswe chote na wale wanaotawadha wanapangusa kishungi wajue huo udhu si udhu sahihi ni udhu ambao kwamba ni batil na si sawa kisheria rabi'an faida أن hadithi وفيه الحث على ضبط العلم ونشره إذا طلب وفيه الحث على ضبط العلم حديث يتهميزا يتهميزا كهفاذي ليمو نكذبيتي ويذبيتي علم كما الفذبيتي وصحابة الوليز ونوينزاك كتك تابعين ونفنزواك هبو تونيش أوف ومتوم صلى الله عليه وسلم مباشرة كسما لتي چومبو كوانيش أكون أكون أنه آني مسهاو هكذا هكذا ما ينبغي لذلك العلم يجب أن يضبط elimu mpaka idhibitiwe na mbinu za kudhibiti ilmu ni mbili ulama wanataja njia mbili hizi njia ndo ilmu inadhibitiwa au tatu au tatu la mbili mbili mbili ya tatu ni kama nyongeza njia ya kwanza ilmu inadhibitiwa kwa hifdh kuhifadhi ile hadithi kuhifadhi ile Qur'ani kuhifadhi ile masala ya ilmu kaihifadhi kwa moyo hiyo ni dhabti ya kwanza dhabti ya pili ya elimu ni dhabti kwa kuandika kwa hifadhi kwa kalamu huenda mtu hifadhi yake ni mbovu au dhaifu basi chukua kalamu andika dhibiti ukitaka utarudi kwenye kitabu utaangalia ile faida lakini ikahuhifadhi kwa moyo na huhifadhi kwa kalamu basi wewe ina maana hujui kusoma au ina maana wewe ni msikilizaji ambaye kwamba ustafitu kwa dhalika hufai mtu kama tabia yake ni hii kufutu kwenye masala ya dini haifai akiulizwa masala dini aanze kuzungumza kwa sababu yeye hadhibiti kwa kuandika hadhibiti kwa, kwa kwa moyo sasa faida gani kuzungumza masala ilmu atakosea lidhalika la yajuz la budda min dhabt alilm kama alivyodhibiti masahaba kwa moyo na alipoulizwa akaonesha uvu utawadha vipi wa nashrihi na kuitangaza ile ilmu idha tuliba ikihitajika ukiona watu wanahitajia ilmu ya masala fulani eh kama wahitajia kama alivyohitajia ilmu ya udhu wa mtume huyu sahaba akawafundisha na akawafundisha tena akawaambia hakadha kana wudhuu rasulillah hivi ndivyo alivyotawadha kwa hivyo ina maana huyu sahaba alihifadhi sawa na akadhibiti sawa kwa hivyo hivyo ndio inavyotakana kwenye masala ya ilmu mtu al yahris an yadhbit kama hajui kuandika basi afanye bidii adhibiti kwa moyo dhibiti kwa moyo insha Allah sasa kama mtu hawezi kudhibiti kwa kuandika hajui kuandika na hawezi kudhibiti kwa moyo ilmu hawezi kuhifadhi chochote pengine ni mtu mzima madha yafal madha yafal huyu basi ulama anapendekeza saa zote akae kwenye vikao vya elimu afanye mutalaa murajaa saa zote kisikia wenzake wanatwali yeye atasikia kila kisikia kila kisikia kisha baada muda Allah muafikia akaweza kudhibiti chochote kwa hivyo kama mwenye kwenye grupu la kuandika huko grupu la kuhifadhi huko usife moyo keti kwenye sehemu watu wanatali elimu weka usikize baada muda insha Allah Allah atakupa tawfik utaweza kudhibiti hata kama masala moja haifai kufa moyo maana shetani hilo ndo analifurahia faida ya mwisho wa hadithi وفيه vile vile kuna faida kwenye hadithi sualul alim an masail at-tahara idha jahil yani hadithi yatufahamisha kwamba inatakana ni umuulize mwenye elimu kuhusu masala ya tahara ya nafsi yako idha jahil mtu akiwa hajui yani muislamu mume au mke hajui masala ya tahara idha ma yanbaghi alhaya haipaswi hapa kufanya haya kwenye masaili ya tahara ila tu aulize kwa adab na mwenye kujibu ajibu kwa adab bila shaka hadhi matluba idhalika mtu asikae na jahil kwenye masala yake ya tahara au masala yake ya ghusl au masala mengine ya kisheria aulize hata katika masala ya tahara kama hawa wanafunzi walimuuliza huyu sahaba masala ya tahara ambayo ya udhu ambao kama waweza kusema pengine ah kwani nani ambaye hajui udhu hizi ndo lugha zetu nani ambaye hajui kutawadha salala mimi muislamu bwana mbona hawa ni watu wa karne bora salafu saleh mbona wamewauliza ulama wao katika masahaba tufundisheni udhu lakini hii yaonesha hamu ya salafu saleh hawataki kujua udhu wa mwingine isipokuwa wa mtume ndio wakamwambia tuoneshe mtume anavyotawadha sio wewe unavyotawadha eh wa hadha yadullu ala hirs salaf hamu ya salafu saleh kwenye kudhibiti masala ya tahara kwa hivyo mtu pia ikiwa ana ujinga kwenye masala ya tahara haelewi la min as-su'al asikae tu akamezea thumma baada dhalik tahara yake ikawa makosa alafu na swala yake na ibada zake zikawa makosa hizo ndo baadhi ya fawaid ambazo kwamba ziko kwenye hadithi hii yetu ya nne ama na hadithi ya tano tuchukue na hadithi moja ya tano ambayo inafuatia asema al-Hafidh al mundhiri rahimahullahu ta'ala an Shuraih ibn Hani radiyallahu anhu amepokewa Shuraih radiyallahu anhu huyu pia ni sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam qala asema أتيت عائشة رضي الله عنها نلمويندية ماميتو نانيتو نانا عائشة رضي الله عنها أ أسألها عن المسح على, عن على الخفين هوني ص ح ا ب ة منامومه بلا شك لكني مدام كنا مسألة من ج طهارة ن ي تومي ط ه كنا كوليزا قال سيما نلمويندية عائشة رضي الله عنها as'aluha anil masih ala al-khuffain namuuliza kuhusu tahara eh kuhusu kumsahi kwenye hofu kuhusu kumsahi kwenye hofu faqalat Aisha alipoletea hili suala na akaona yeye hakulidhibiti vizuri si kwamba halijui ajua lakini hakudhibiti vizuri akamlekeza kwa yule ambaye kwamba aliyedhibiti masala hii akamwambia alaika bibni abi talib كو علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ولفموليز فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا سبب جاني لمتمك علي لمتمك علي كيشا كم بنا سبابه وسببه يه يوسفير سانا نمتمي كويب نمانا دانيا سفاري أتمونا سانا نمتمي كتواضا أتمونا سانا كتواضا كنيومنا يا عائشة كذيب kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hasafiri na wake wake wote alikipiga kura jina litakao kutoka akando akimchukua idhan Aisha ina maana itakuwa safari zake ni chache sababu nyingine laweza kutoka jina la mke mwingine lakini sahaba wa kiume saa zote yuko na mtume safari zote yuko na mtume idhan huyo ndo atakuwa amedhibiti zaidi masala ya mas'ala al kuliko mimi asema hao shuraih fasalna yani tukenda kwa ali tukamuuliza فسألناه تكموليزا فقال علي كسيما قد جعل هي قد هبهكونا هي قد هيمو كوني حديث تأييكا ألاما كنبا هيمو فقال أكسيما علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن أو لياليهن للمسافر متومي صلى الله عليه وسلم أليالي siku tatu alina alituwekea siku tatu na usiku zake kwa msafiri kwamba anaruhusiwa kupangusa sio kuosha miguu kupangusa kwa muda wa siku tatu na masiku yake kwa nani ni msafiri aliyosafiri ama mtu muqim yuko mjini hako safari yeye ameruhusiwa wa yawman wa lailatan lilmuqim ameruhusiwa ameruhusiwa kupangusa siku moja na usiku wake kwa yule mtu wa mjini ambaye kwamba si msafiri طيب kwanza ni nini mash mpaka tujue mash ala khuffain ni nini almashu nini kwanza na alkhuffu nini almashu almashu هو إمرار اليد المبتلة بالماء على الوضوء ndio maana mash kwenye sharia ukiambiwa kupangusa au mash kichwa ama miguu mash maana yake ni imraru aliyadi almubtallati bilma ni kupitisha mkono uliolowa maji ala aludhu juu ya kiungo sio kuosha sio kuosha kupangusa ni mkono uuvike kwenye maji alafu utoe kwa ule unyevu unyevu upangusie kile kiungo hiyo huitwa masih kwa hivyo kuna wengine wakifanya masih hufanya makosa wakienda kitawadha kile kichwa huosha kama hadha khata hii ni kuosha si kupangusa sasa mashi ni kupangusa kwa mkono uliolowa maji na nini al-khuf khuf nini sasa al-khuf huwa ma yughatti al-qadam min al-jild ni kitu ambacho kwamba kinafinika mguu ambacho kitu chenyewe kimetengezwa na ngozi zamani kulikuwa kuna hofu viatu vya ngozi kwa sababu ya baridi saa nyingine utukuliwa ngozi ikashonwa kama kiatu huitwa hofu al-asl hofu hutengenezwa na ngozi lakini kwa sasa takriban kuna usahali yamekuja haya masoksi ambayo tunavaa miguuni kwa hivyo hii pia hukumu yake ni kama hofu yajuzu kupangusa kwenye ashurab ama aljawrabain kupangusha kwenye masoksi pia sawa na takriban siku hizi ni wachache sana wanaovaa hofu na sharti muhimu kwenye kupangusa kwenye hofu ni lazima ifinike jicho la mguu yani ile socks ukivaa ipite macho ya mguu ipite si kama socks zingine za kisasa ambao zimekatwa chini ya mato ya mguu hizi haifai kupangusa haifai kwa sababu haijastiri kiungo chote kiungo cha kuoshwa au kupanguswa lazima ile socks ivuke kwenye jicho la mguu yani jicho la mguu lisionekane pia lipite kidogo hiyo ndio inavyotakana sasa mtume sallam aliruhusu mtu akitawadha si lazima avue masoksi avue eh avue mahufu avue mabuti yake na mahufu atakuosha mguu ha ni aingize maji kwenye mkono alafu apanguse mguuni tu hiyo ni hukumu imekuja kisheria kufanya takhfif masala ya tahara sasa nyingine utakwenda miji ya baridi kwa hutaki kuosha miguu au saa nyingine kwenye safari pengine ni udhia kuosha miguu mvaa mabuti bila ghairi dhalika ukifanya hivyo basi wewe pangusa tu lakini bishart bishart kabla ya kupangusa ni lazima zile soksi wewe umezivaa baada ya kutawadha lazima uzivae kwenye tahara kwanza utawadhi udhu wako mzuri kutawadha alafu vaa soksi zako na mabuti yako baadaye ukipoteza udhu ukahitaji kutawadha sasa hapo ndo ukifika kwenye mguu haina haja uvoe mabuti na masoksi utamsahi tu utamsahi tu alkhuf au ile aljawra utamsahi juu yake thumma baada dhalika utaendelea na ibada yako wala si lazima utoe masoksi na mabuti si lazima bisharti tu lakini kama mtu amevaa buti zile buti zake pia ziwe zimevuka kwenye macho ya mguu kama zile buti zake hazikufinika macho ya mguu basi avue box, buti alafu amsahi kwenye soksi alafu avae zile buti hiyo ndio inavyotakana kwa hivyo hiyo ndo maana masala nini masala al-khuffain kwa hivyo wewe umesafiri mathalan safari yako siku tatu yaruhusiwa kupangusa miguu idadi ya sala za siku tatu sasa siku moja mathalan siku moja ina sala ngapi ina sala tano kwa hivyo yajuz kusali kupangusa miguu bila kuosha sala 15 baada ya sala 15 hapo waruhusiwa sasa hapo ni lazima utoe zile soksi au buti utawadhe tena mara pili ndio uvae tena kama wewe ni mukim kama wewe ni mukim uko mjini si msafiri na wahisi mashaka kukazini ushavaa masoksi yako basi waruhusiwa kupangusa swala za siku moja na usiku wake yani sala tano sala tano waruhusiwa kupangusa kama umepoteza udhu wala hatukulazimishi uvue miguu uoshe uvae tena masoksi itakuwa na harufu mbaya na mengineo sheria imehafifisha amekhafifisha kwa hivyo utatawadha udhu wako sahihi kifika kwenye miguu tu utapangusa na mguu unapanguswa wapi unapanguswa juu yake kwenye mgongo wa mguu sio kwenye tumbo la mguu sio chini mguu unapopangusa pindi unapotawadha mguu wa upangusa ile sehemu ya juu yake sio ile sehemu unakanyagia ile sehemu unayokanyagia haipanguswi mashi inapanguswa hii juu ya mguu tu unapangusa kwa vidole alafu vile vidole unavipambanua uziambatanishe yani mufarrajatil asabi' vidole unavipambanua unavitandaza juu ya mguu alafu unavuta unapangusa mara moja mguu wa kulia alafu mkono wa kushoto unapangusia mguu wa kushoto hiyo ndio sunna na mashi kupangusa upangusa mara moja tu sio mara mbili wala tatu kumsahi kwenye hofu sio kuosha mguu ah kwa hivyo kumsahi utamsahi mara moja kama unavomsahi kwenye kichwa ni mara moja na kwenye mguu pia utamsahi tu mara moja utavuta ile vidole mpaka kwenye muundi huku panguse na alafu mkono wa kushoto utaweka juu ya guu la kushoto alafu utapangusia kwa vidole ukivitandaza kwenye ule mguu usizibane vidole hivyo inavyotakana kisheria kumsahi kwa hivyo utaangalia mathalan nitatoa mfano ili muelewe zaidi kwa mfano mimi saa hizi nimetoka nyumbani nimevaa nimetawadha udhu wangu mzuri nikavaa socks baada ya kuvaa socks nyumbani nishatoka kwenye salatu al-fajr al-asl mimi na udhu mimi niko udhu nitakuja nitasali swala al-fajiri baada ya salatu al-fajr mathalan nikavunja udhu wangu nikavunja udhu wangu miguu bado nina soksi kaendelea na shughuli zangu kifika wakati dhuhur kifika wakati dhuhur nikaenda kutawadha kwa sasa mimi kisharia silazimishwi kutoa soksi kwa sababu nilipozivaa nilizivaa na udhu tayari kamili sasa nitatawadha ikifika kwenye miguu nitamsahi tu nitafanya unyevu unyevu kwenye mkono wa maji nipanguse alafu nende niendelee na swala yangu hiyo nimeruhusiwa kama mimi ni muqim swala tano kufanya hivyo na kama mimi ni musafir swala 15 yani siku tatu swala za siku tatu hivyo ndio inavyotakana kisharia na hizo ndio sifat المس على الخفين في هذا الحديث فوائد هي حديث كناه فوائد يعني موجة يا كوانزا فيه مشروعية المسح على الخفين حديث متوكية شريعة هي يا كوانبا كم كمساحي كوني خف نشريعة وأنه كان معروفا عند الصحابة نهي اللي جامبو اللي كولنا جولكانا كوني صحابة ما صحابة ونجوا وكتزامه حديثي utakuta Shuraih ameuliza suala nyingine na Aisha amemjibu jawabu nyingine jawabu ya hadithi nkuja nyingine Ali kweli Ali alipojibu amejibu jawabu nyingine kivipi Shuraih alivouliza aliuliza as'aluha anil mashi ala al-khuffain suala ilikuwa auliza kuhusu kupangusa mtu upangusa vipi hiyo ndo suala ali alipojibu hakuelezea kupangusa mtu pangusa vipi ndio mimi maana ninaelezea ujue lakini Ali alipoelezea radhiallahu anhu alielezea tu muda alijibu muda wa kupangusa ni muda gani nafikiri mkipeleleza mtaona ni hiyo kwa hivyo hii ina maana masahaba walikuwa wanajua kitambo namna ya kupangusa ni vipi ndio jawabu ilipokuja alijibu tu ni muda alikuwa hajui ni muda gani kwa hivyo aliposema as'aluha anil mashi ala al-khuffain maana hii jumla itakuwa maana yake ni asaluha an muddatil masih ni muda bidalil ali alipojibu alisema thalathata ayyam wala yalihun wa yawman wa layla lilmuqim kwa hivyo madamu huyu sahaba alipojibu alijibu muda wa masih unapoishia na unapoanza hii ni dalili ya kuonesha kwamba wao walikuwa wanajua kitambo namna yake yafanywa vipi sasa vile hadithi haikueleza haikueleza ndio mimi nimeeleza ujue namna yake ujue na muda wake yote mawili uyapate naam ثانيا faida ya pili ya hadithi وفيه مناو katika hadithi صفاء قلوب الصحابه وفيه صفاء قلوب الصحابه لبعضهم وسلامه قلوبهم من الحسد na hii yaonesha wazi uswafi wa nyoyo za masahaba na ulikuwa nyoyo zao zimesalimika na hasad hasad na hii ndio ilikuwa sifa salafu saleh hawahusudiani kwenye elimu wala kwenye mengine idhalika nitazameni hapa huyu sahaba alipomuuliza Aisha radhiallahu anha na Aisha akaona hajui hakusema akangangana kwamba lazima ajibu yeye akisema sijui itakuwa oo oh, itakuwa sivyo la wala haikumshika ujub la alimlekeza huyu sahaba kwa mwenye elimu nayo akasema alaika bibni abi talib nenda kamuulize mwingine kamuulize Ali huyo atakupa ripoti kamili hayo masala kwa sababu yeye yuwasafiri sana na mtumi wazi kwa hivyo hii inaonyesha wazi walikuwa hawana visongo wala kuchimbana wala kuhusudiana kama sisi sisi hii ndo tabia zetu kwa nini kwa sababu nyoyo zetu nchafu nyoyo zetu zina maradhi ya hasad zina maradhi ya bughdh zina maradhi ya wivu fulani hadha majuz hadha lidhalika mwenye ilmu ni rizq Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya ilmu kama alivyogawanya rizq ampa huyu ufahamu kiwango chake na yule mwingine ufahamu kiwango chake wa hadha fadlullah yutihi man yasha sasa wewe kama hujui masala ya ilmu fulani mlekeze yule mwenzako nenda kwa fulani lakini hii hutasikia kwetu kabisa ni mimi tu na kama mimi sijui khalas sikulekezi kwingine eh wa hadha yadullu ala fasad alqalb na hii wallahi yaonesha wazi nyoyo zetu zina shida zina shida kwa sababu kama mimi hii masala sijui nikikwambia nenda kwa fulani atakujuza kuna ubaya gani muhimu ni ule ambaye hajui apate ilmu sasa mimi ikiwa simlekezi mtu kwa mwingine bali naweza kumpinga kumwambia na asende kamwe shi'ani hadha hadha yani fihi shay fi alqalb na hii inaonyesha nyoyo zetu si kama masahaba bila shaka nyoyo zetu zina madakhil zina vitu ambavyo kwamba ni ugonjwa na hii haitakani lazima tusafishe roho na tusafishiane nyoyo na mtu akifanya hivyo ndo atabarikiwa kwenye ilmu yake lidhalika nyitazameni ilmu masahaba ilivyokuwa ilmu yao pana limadha kwa sababu walikuwa na safa nyoyo zao safi kabisa kama hajui kama nenda kwa mwenzangu fulani na hii imekithiri utakuta ibn Abbas asema sal ibn Umar ibn Umar akwambia sal ibn Abbas Muadha amwambia sal Abu Huraira موجود kwenye hadithi tele masahaba wakimrusha ile swala kwa ule mjuzi anayejua ile masala zaidi na hii bila shaka yaonesha namna gani walikuwa wema na namna gani walikuwa nyoyo zao zimesalimika kwa wenzao hawafichi hasad ndani hawafichi chuki ndani kwa sababu hii hufanya ile ilmu yako ikadorora utakuta wenye maradhi kama haya wallahi ilmu zao pia ziko duni sana هذا هو رابعا فايدة nyingine يا حديثي وفيه katika فايدة حديثي توقيت مدة المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم حديثي توقيت إميك وكم ساحي كوني خوف أو سوكسي سفيري ثلاثة أيام إميمبا مدى وسكتات نمت مقيم بيسي مسافر يكم جيني هو أنا رقصة كم ساحي siku moja nzima kwa hivyo musafir amepewa sala 15 na muqim amepewa sala tano za siku moja anaruhusiwa kuswali baada ya kupangusa ile masahi yake sasa hapa ulama wakakhtalifiana mata tabda almasih na hii nukta muhimu dhibitini vizuri sikilizeni kwa makini na kama hamkuelewa muulize kabisa muda wa masahi waanzalini wewe umeambiwa una ruhusa ya kuswali swala tano je ni baada ya kupangusa au ni baada ya hadath hizi ni kauli mbili za ulama maana yake nini inamaanisha nini yani utaanza kuhesabu muda wa mash baada ya kumsahi baada ya hadath ama tu baada ya kupata hadath hizi kauli mbili hizi kwa mfano chukua mifano ndo mtaelewa mimi mathalan nimetoka kwangu baada alfajr naenda kusali salatu alfajr nikavaa soksi zangu na buti nikatawadha alafu nikavaa soksi nikaja msikitini nikasali salatu alfajr bado udhu wangu nao haujavunjika nikaendelea baada alfajr ikifika wakati dhuhur kabla dhuhur udhu wangu ukavunjika sasa salatu dhuhri itahitaji ni tawadhu salatu dhuhri itahitaji nini tawadhu nikitawadha taban nitamsahi kwa sababu nina socks na mistaki kuvua nitamsahi tu nipanguse sasa je mimi nitaanza kuhesabu muda wangu wa masahi nilipovunja tu udhu yani baada alhadath maana yake nilipovunja udhu tu au nitahesabu baada mpanguso wa kwanza baada kumsahi yani nikatawadha katika kwa ajili ya salatu dhuhur ilipofika kwenye miguu nikapangusa sasa swala ya kwanza nitakao kuiswali baada ya kumsahi mguu ni swala ya dhuhur je hiyo ndo ni kauli nichukue ama tu nichukue kauli nitakapokupoteza udhu tu muda uanzie hapo hii ni khilaf iko والصحيح من اقوال اهل العلم والصحيح katika aqwal za ulama na kauli sahih anna al-ibra bil masih mazingatio inazingatiwa ule mpanguso swala ya kwanza utakao kuiswali baada ya kupangusa utaanzia kuhisabia swala hiyo kwa hivyo kwa mfano niloutoa nilipangusa ndio nkaswali dhuhur kwa hivyo itakuwa wakati dhuhur ndio naanza muda wangu wa masih kwa hivyo salatu dhuhur nitaiswali na masih nikija asr nitaiswali na masih ikija maghrib nitaiswali na masih ikija isha nitaiswali na masih na salatu al-fajr pia nitaisali na masih hizo swala tano kamili dhuhuri inayokuja itakuwa lazima nivue soksi sasa nitawave upya nioshe miguu alafu nivae tena muda wangu utamalizikia alfajiri ya kesho wadhi ghairu wadhi hiyo ndio inavyotakana kisheria ikiwa swala ya kwanza baada ya kumsahi ilikuwa ni salatul asr ndo nikaswali sasa nitahesabu muda wangu wa masih waanzia salatul asr sin sala tano طيب itakuwa al-asr ndio sala ya kwanza niloiswali baada ya kupangusa kwa hivyo itakuwa al-asr nitaswali na masih maghrib nitaswali na masih isha nitaswali na masih fajr nitaswali na masih dhuhur nitaswali na masih ikifika asr ya siku ya pili hapo ndo utakuwa siwezi tena kutumia masih ile nitabidi nitoe buti nitoe soksi nitawadhi nioshe mguu nivae tena hadha alqawlu sahih والله أعلم في هذه المسألة إنه قولي لوازي زيدي كوني مسألة wala sio mujarradul hadath sio kupoteza udhu tu ndo uanze kuhesabia hapo utaanza kuhesabia baada mpanguso wa kwanza baada ya kumsahi baada kupoteza udhu yani utamsahi thumma kisha kumsahi utahesabu sala ya kwanza na ufuatia baada ya kumsahi hiyo ndio itakuwa sala ya kwanza utahesabu sala tano kama ni mukim alafu utahesabu sala za siku tatu kama ni msafir baada sala 15 ndio itakuwa masihi yako imebatilika kama wewe ni msafir alafu baada ya hapo ndo utatawadha uoshe miguu alafu uvae tena khufu au masa ukitaka <clears throat> haya ndo baadhi ya masail ya leo insha Allah taala kwenye hizi au hii hadithi tuliochukua naonelea insha Allah tukomee hapa kwa haya masail tuliochukua leo insha Allah taala nataraji mumeadhibiti kwa uzuri na kama kutakuwa kuna tashwish au ishkal insha Allah nitasubiri kama dakika kumi kama kutakuwa kuna suala yote tutaijibu باذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر نعم